بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله الصادق الامين وآله وصحبه الغر الغانمين وبعد بعد تنبيه الله سبحانه وتعالى نكون سليا نكون سليم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تنبيه هذا سليته كتابه حق الزوجين حق زوال الله مرة نشو وتيك كتابه هيكي شلي شليا تتيك كتاجة حق الزوجة ليس كذلك وانتهينا إلى أي صفحة رقم 47 47 أيوة في منتصف الصفحة وكسوتهن بالمعروف اليوم نبدأ من حق الزوجة على زوجها سمع حفظه الله تعالى ووفقه من حق الزوجة على زوجها miongoni mwa haki za mke zilizo ya mume wake an yuhsina ilaiha ni yeye mwanamme amfanyie ihsani mke wake bikulli ma jarat al'ada kwa yale ambayo yanaendana na ada ya watu na desturi yao kwamba ada yetu inazingatia kumfanyia mwanamke jambo hili ni katika ihsani basi hilo nalo eh, litahitajika na litazingatiwa annahu ihsanu ila zauja kwamba ni ihsani kumfanyia mke mimma la yukhalifu shar'a rabbil alamin miongoni mwa yale ambayo hayaendi kinyume na sharia ya Allah Mola muumba mlezi wa walimwengu wote. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam kama ilivyokuja hadithi ya Amri ibn al-Ahwas رضي الله عنه سمع على وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن ألا إلوين وحقهن عليكم نحقزاو ونواكي zilizo juu yenu nyinyi wanaume antuhsinu ilayhinna ni muwafanyie ihsani ihsan katika mavazi ihsan katika vyakula na mengineyo hiki ni kipande cha hadithi aliyotaja al-Imam Tirmidhi na wengineo anasema min haqqi zawjati ala zawjiha miongoni mwa haki za mke zilizo juu ya mume wake katika haki zake mwanamke ambazo ziko juu ya mume alla yadhribaha ni kwamba asimpige asimpige wala yudhan fi dharbi zawjati na wala haijaidhinishwa katika kumpiga mwanamke illa idha khifa nushuzuha isipokuwa ni pale patakapohofiwa idha khifa atakapohofiwa na kuchelewa nushuzuha jeuri zake pale tukapoona kwa mwanamke huyu amekuwa ni murtafia tartafiu an taati zawjiha hamtii mume wake hapa imeidhinishwa kwa sababu wanawake hawajakamilika huwezi kumpata mwanamke aliyekamilika illa man rahimallah katika wale aliowataja bwana mtume katika hadithi sallallahu alaihi wasallam Maryam آسيا mke wa Firaun, Khadija bint Khuwailid, huwezi kumpata mwanamke kamila anasema haikuruhusiwa kumpiga mwanamke illa idha khifa nushuzuha isipokuwa pale itakapohofiwa ah, ile hali yake ya kujinyanyua kujiweka juu ya mume mshuz irtifa'uha an ta'ati an ta'ati kujinyanyua akajiweka juu ya taa ya mume yani ile taa ikawa iko chini ya miguu yake yeye iko juu manake jeuri mwanamke jeuri kisoi hana heshima hana taadhima hana adabu anamjidisha mumewe anatoka bila ridhaa ya mume wala ruksa yake mume akisema na yeye anasema wanapaziana sauti huyu mwanamke naashiza mwanamke huyu naashiza wa asat zawjaha na pale atakapomuasi mumewe ta'ayyana ad na kichapo kikawa kimewajibika katika wakati huo wasilatan litaadibiha ikiwa kama njia ya kumuadabisha wasilatan litadibiha ikatumika kikatumika kichapo njia ya kumadabisha baada an uridhat lakini yote hayo ni baada ya yeye kupewa mauidha maana kuna hatua zinatangulia kwa hizo hatua kabla ya kuruhusiwa kumchapa ampe mauidha kama nini mnasihi na kumwelekeza kwamba Allah tabaraka wa taala amewajibisha juu yake mwanamke huyu taa kumtimu wake kwa anamweleza kwamba wewe kunitii mimi ni jambo la wajib ameliwajibisha Allah subhanahu wa ta'ala muda wa kuwa sikuamrishi maasiya aujaba Allahu Allah amewajibisha juu yako wewe taati kunitii fi ghairi maasiyati Allah na katika waadhi huu wanasema ahli ilmi habadha لو كانت الموعظه mud'ama uzuri ulioje mauidha hayo yakiwa yameongezwa nyama kwa aya za Allah na hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam ili athari yake katika moyo wa huyu mwanamke iwe ni athari kubwa kabisa ikiwa mwanamke huyu atamcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa katika mauidha hayo يتشنغاني لا عايز الله لا عايز الله موعظة موعظة هذا يتشنغاني لا حديث زمتومي صلى الله عليه وسلم تكزمزية مسائل يطاع الله نسمى فلأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون hadithi gani tena mazungumzo gani tena baada ya mazungumzo ya Allah na aya zake hawa wataamini katika suratul Jathiya aya ya sita Allah anasema katika suratul Qaf aya 45 fadhakkir bilqur'ani man yakhafu wa'id anayeogopa makamio mkumbushe kwa Qur'ani hii umsomee mwanamke aya za Allah hakuna mauidha makubwa yakashinda Qur'an Allah anasema katika sura Yunus aya 57 ya ayuha nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum ili watu yamekujilieni mawaidha kutoka kwa Mola wenu wa lima fi sudur na ponyo ambalo hutibu maradhi ya yaliyomo kwenye vifua vyenu wa huda wa rahmatul lilmu'minin anasema baada an wu'idhat baada ya kuwa mwanamke huyo ameshapewa mauidha falam tastafid min alwa'dhi akawa hakustafidi chochote katika mauidha hakufaidika kitu aya zimesomwa hadithi zikasomwa kadhalika na yakatajwa maneno ya ahli alilm lakini akadharau na kujali hakufaidika navyo vitu hivyo kwa hiyo hili la kwanza linapokuwa hadija tija kuangaliwa la pili wa hujrat na akahamwa mwanamke huyo hujrat wa hujrat na akahamwa kama ilivyokuja maelekezo katika hadithi fa in fa'alna wakifanya ay alfahisha ubaya ay mazina au jeuri fahisha pia ni jeuri jeuri pia ni fahisha illa yatina bi fahishatin mubayyina katika maana ya fahisha ni maasiya katika maana ya fahisha nushuz ile hali ya kwamba mwanamke anajiona iko juu ya mume wake wakilifanya jambo hilo fahjuruhunna fil madaji wahameni katika malalo hadithi ya amr bin al-ahwas anasema wahujurat na akahama kama ilivyoelekeza hiyo hadithi falam yanfa'u al-hujuran lakini tendo la kuhama mwanamke huyu pia nalo halikuleta faida falam yanfa'i al-hujranu يسمى هجران ويسمى هجران وهجران من أدى المعاصي سنة فلم ينفع الهجران ألفل لتب لقوهاما فتك ملازي نالو بي لسلة فايدة وما نحقون للوت ولا حقون تجوت Umea muhama akini bari. Tuna kumuhama wanamke anahama ndani ya kama ilivyo kwenye hadithi, wala tahjur illa fil bait, usimuhame isipokuwa ndani ya nyumba. Kumhama kulikokusudiwa ni kuto kujamiana naye, kwa maana wanaweza wakalala kitanda kimoja, lakini akawa muhama mke wake mtenga, kwamba alikuwa ada yao wanalala kujifunika shuka moja, akawa hakujifunika naye, ni sehemu ya kumhama Mwingine akasema atalala chini, kadhalika ni sehemu ya kumhaji. Wengine wakasema atalala ukumbini, sehemu ya kumhama, asitoke kwenye nyumba, isipokuwa kama haja itapelekea na maslahi yatapelekea kumhama kumhama mpaka kwenye nyumba hiyo. Imekuja riwaya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaama wake zake nje ya nyumba zao Imam Bukhari rahimahullah ameweka huo mlango katika sahihi Bukhari babu hajri nabii sallallahu alayhi wasallam nisaahu fi ghairi buyutihinna mlango unaobainisha kuwahama mtume kuwahama wake zake fi ghairi buyutihinna kuwahama kwingine kusipokuwa katika nyumba zao hili wanasema ahlulilmi idha da'at alhaja wal maslaha kuna maslahi mwanamume ameona katika hilo ah kwamba huyo nikilala nyumbani bado ataendelea kujihisi gumu huyu dawa yake huyu asinione hapa siku tatu nzima mfano hili linaangalia maslahi na haja kama alivyosema ahlulilmi anasema fa inna li an yadribaha hapo anayoruhusa mumewe kumchapa mauidha hayakuleta tija kumhama kwenye malalo kadhalika hakujaleta tija kinachofuata katika yale maelekezo ni kichapo fa inna li zawjiha an yadribaha anayoruhusa mumewe kumchapa na haya ni kabla ya kuzungumzia masala ya talaka yani kuna hizo hatua zinatangulia kabla ya talaka hizo hatua zinaanza mauidha kama mauidha baada ya waidhika baada ya elimu wanasema kama wewe mume huna mauidha hayo tafutie siji mwekee kaa sikiliza hii dawa tafutie kaseti tafutie flash mwekee durus mazee zinasikilizwa huko hali kuwezekana hilo ana mhama hatua ya pili hali kuwezekana hilo kichapo hatua ya tatu hali kuwezekana hilo yanakuja masuala mengine sasa vikao tunakaa vikao baraza, wazee wake, jamaa zake, jamaa wa mume. In khiftum shiqaqa bainihima, mkichelea mpasuko wa wanandoa hawa, kwamba hawa namna tunavyowaona hawa hawana mwezi mbili, wataachana. Kiona hiyo hali, fabathu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha حكما من أهله حكما لمن حكما لمن حكمة hikma zinazozungumzwa hapa ni ilmu ya dini sio ile hekima ya wazee za wazee wanajua hekima hapa na busara hekima maana ni ilmu maarifa ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ويعلمهم الكتاب والحكمة sunna, ilmu ndio inakusudiwa hapo. Kwa wajuzi wanafahamu sharia upande wa mume, wajuzi wanafahamu sharia upande wa mke, upande wa mume wa mwanamume na upande wa mke. Kakaa nikazungumzwa jambo, mwanamke akasema, tukasikiliza yurida islaha, kama hawa wasuluhishaji watataka kulitengeneza hili jambo yuwaffiqi llahu bainahuma, Allah atawapa taufiki. Au yurida islaha, kama hawa ndoa wenyewe wako tayari kulitengeneza jambo lao, yuwaffiqi llahu bainahuma, bas Allah atawawafikisha. Hatua zote hizi kabla ya talaka, maana talaka sio ufumbuzi wa mwanzo kwenye matatizo ya kindoa, anakosea anayejalia talaka kama ndio ufunguzi wa mwanzo kwenye matatizo ya kindoa. Dai talaka, mwambie kuache, mbona umekimbilia huko? Unataka nini? Na kwa masikitiko makubwa, neno talaka kwa vijana wengi limewajaa katika vinywa vyao, vinywa vimejaa lafudhi la talaka, bali baadhi yao wanaapa kabisa kwa talaka. Wallahi, ukifanya kadha, wallahi nimekuacha. Ukifanya kadha kadha, wewe tariq, nimekuacha. kabla ya kuangalia ufunguzi kabla ya kuangalia hizi hatua zilizotajwa na Allah allati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna hizi ni hatua zilitangulia kabla ya talaka kutakuta baadhi ya vijana ambao hawajafahamu masuala haya na hatari ya talaka wanakithirisha matamshi ya talaka katika nyumba zao kisha hakupiti muda mrefu tayari anaingia kwenye mashaki akishaingia kwenye mashakili ameshaacha anaanza kutafuta alhulul nifanyeje sasa ustadhi tuna watoto tawezekanaje kumrejesha kwenye himaya yangu ameshamaliza taraka tatu ndoa yetu na miezi sita tu lakini si miezi sita taraka tatu zimeisha bali namtaka mke wangu wengine wanatafuta hila kwamba mimi nilikuwa na hasira na wanasema mashehe kwamba talaka ya hasira haipiti anakwenda kumrudisha mke wake na kujua hiyo hasira iliyozungumzwa na wanazuoni ni ipi ambayo haipitishi talaka ni mtu kama ameshakwama ukiangalia ndoa yake na imegharimu chungu mzima ya pesa ndugu anza kumlalamikia wewe unatutia hasara sisi bwana mimi nimeuza shamba kwa ajili ya harusi yako na yule asa mimi nimeuza ng'ombe mke unakaa naye miezi mitatu talaka tatu zimekwisha kweli ni haki hii lawama sasa analaumiwa huku kwa shangazi analaumiwa mamani kwake analaumiwa babani kwake hakuna anayefanya ndoa peke yake ni mashirikiano ya pande zote mbili kike kuume sasa ile alitoa kwenye zile lawama anaanza kutafuta sasa eh, fatwa ambazo kwamba zitambeba kwani wewe ulikuwa macho ulikuwa usimkasirika eh ulikuwa na ghadhabu usikuwa na ghadhabu eh basi haipiti talaka kwenye ghadhabu kamchukua mke wako mtu akawa anatoa fatwa kirahisi anahalalisha tuku ya haramu au anaharamisha tuku ya halali hasira ni hasira gani ni ile hasira kwamba akili yako imezibwa ndio inokusudiwa na wazoni imeziba akili hasira imeziba akili kwa namna kwamba unafanya mambo yasiyokuwa na akili wakati huo ukija ukiambiwa unakuja kuruka kama usifanye mambo kama haya lakini hasira wajua kabisa huyu ni mke wangu unamwambia upata talaka tatu so mbili tatu maana unajua baina mbili na tatu alafu ukosea jina kwamba wewe Fatma ukamwita manaibu Fatma Fatma wewe ni Fatma vua ndio hivyo sio unakosea mbona kumwita wewe mke wangu Rajabu na kuacha talaka tatu. Jamaa ana hasira mpaka akakosa jina la mkeo Kwa masuala haya yatakuwa yaangaliwe. Talaka haina mzaha. Shatoka ikishaitoa imeshatoka irudi nyuma. Mithili ya risasi katika mastoa. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam katika hadith alitaja Imam Abu Daud ما نحصليش العلامة الألباني رحمه الله ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ما هو متات جدهن جد ولو قل واك دو قل واك وهزلهن ولو امزه واك ديو قل واك وهزلهن جد النكاح وزيشن watalaqu na kutaliki waraj'a na kurejea hakuna usawa kwenye kwenye lafzi ya mambo haya matatu annikahu kuozesha eh nilikozesha binti yangu Maimuna binti kadha je ukubali kumoa nikubali ah alikuwa kutania bwana wewe unakuoa wewe ashaolewa huyo ashaolewa na talaka nimekuacha talaka moja alafu mtu analia ah, ah mchezo ishatoka hiyo kadhalika nimekurejea kwanza leo mke wangu amesharudi kwenye imani hakuna mzaha kwenye masuala